Ծնվել եմ 1944 թվականին Ասկերանի շրջանի Խանաբան կորպուսականին բանիքում 61 թվականին ավարտել եմ Խանաբանի միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարան։ 63-64 թվականին ավարտել եմ բժշկական ուսումնարանը ու աշխատանքի անցել մանկական հիվանդանոցում որպես օպերացիոն քույր ամուսնանալուց հետո տեղափոխվել եմ Երևան։ 30 տարի նույն մասնագիտությամբ աշխատել եմ որպես օպերացիոն քուշ։ Այնուհետև հա։ տեղափոխվել եմ Արցախ 88-ին սկսել է Արցախյան պատերազմը։ 88-ին ջոկատներին էի մասնակցում, որովհետև մեր գյուղը գտնվում է միջապես Աղդամի գից, մենք հերթապահում էինք ջոկատներով, որպես մեր ֆերմանները մեր գյուղի վրա չհարձակվեին։ Նրանից հետո անդամադրվել եմ բանակի շարքերում 4-րդ պաշտպանական շրջանի եւ դեղատան պետեի եւ դաշտային օպերացիոն քույրեի աշխատում։ Մինչեւ 2002 թվականը աշխատել եմ եւ որպես օպերացիոն քույր եւ որպես դեղատան պետ։ 30 տարի Երևանում ապրելուց հետո ընտանեկան պայմաններից ելնելով եկել եմ Ղարաբաղ, պատերազմը որ սկսել է հայրենասիրությունից ելնելով ես անմիջապես չնայած իմ տարիքը արդեն 45 է։ Անդամագրվել եմ ու գնացել եմ բանակ։ Ես չէի կարող ոչ միտեղ ապրեի, եթե իմ հողում կռիվա գնում։ Ու ես միշտ զինվորի կողքն եմ եղել։ Ինչ ուզում ալինի, զինվորը վիրավորվելա, ես ընձևի եմ վազել, որ 25 տարեկան տղամարդը իմ հետևից չի հասել։ Այ մեկը իմ փեսան, իմ հետևից չի հասել, սանիտար միսում կան ձերքից, վազելով գնացել եմ, որպեսի զինվորին թարգեմ ու Խանաբադ գյուղում մենք 40 զոհ ենք տվել, իմ ձեռքով են, հող են հազմել։ Միևնույն ժամանակ ես Պոլկի օպերացիոն քույրեի, որ Խանաբադի վրա հարձակում էին, ես երկու թևի վրա էի աշխատում, մեկը որպես գյուղացի, մեկը որպես Պոլկի եւ ավակ քույր եւ օպերացիոն քույր եւ նաչալնիկ ապտեկա, այտենց էի աշխատում։ Ոչ մի անգամ զինվորին ես կյանքում աչքաթող չեմ արել։ Իմ տղասել է ծառայեմ իմ հետ։ Իմ տղաս գնաց բանակ, ես էլ իր հետ գնացել եմ։ Իմ տղասելա վառվելա, ավտովարորդեր աշխատում, գնացելա որ Լենինականից Զենգբերի ավտոն վառել է, ինքն էլ մեջը վառվելա, ազատել են։ Շատ ծանր երկու ամիս հոսպիտալում պահելուց հետո հազի ոտքի ականգնել ու հիմա իր երեխեքին տերականգնել երեք տղա մի աղջիկ ունի երեք տղաներից մեկը հիմա սպայա ավարտել է Լենինգրադի վայնի ակադեմիան ոսկե մեդալով ավարտել հիմա աշխատում է հորաթաղի արտիլերիայում ունեմ երկու երեխա մի աղջիկ մի տղա աղջիկս էլ է Ղարաբաղում տղաս էլ է Ղարաբաղում նույն հայրենասիրական ոգով նրանք են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ապրիլի 2-ին ես Երևանում հիվանդանոցում էի, քանի որ իմ սիրտը օպերացիա հարացավ, գնացել եմ Սուլտանյանի ստուգման։ Հենց լսեցի պատերազմը սկսելա, զանգել եմ տղուս, տղասել ավտովարորդա, Երևան զանգել եմ ասում շուտ ինձ հասցրող Ղարաբաղ։ Գալուց ավտոները գնում էին դեպի Երևան, իսկ ես գալիս էի անգամ սահմանին կանգնած միլիցիան ասում այ տղակո մամայի դուր է ստանում հիմա պատերազմ ա սկսել ես էլ ասում եմ իմ երեխեքը պատերազմի դաշտում են ես չեմ կարա ոչ մի տեղ մնալ քանի որ մեկը արտիլերիայի սպայա իսկ մյուսը ապրիլի 3-ին գնացել է 4-րդ պաշտպանական դիմումագրել որ իրան անմիջապես տանեն բանակ ու ինքը իր երգունգերի հետ միասին գնացել է 4-րդ պաշտպանականում կանգնելա ավտոմատը վերցրելա տենց այդ իրականից ծառայել նրանից հետո բաց են թողել միշտ երկու թորնն էլի գնացել են ապրիլյան պատերազմին։ Ապրիլյանի ժամանակ ես հանգիստ չեմ քնել։ Ես եկա որ գնամ, ինձ ասին քեզ չի կարելի, տարիքը լրացել է։ Ստիպված տունը ժինգալով հացեի թխում, դիրաշկեի թխում, պատկերացրեք լոբի էի եփում, կապած բանկաներս վերցնում, գնում էի տանկային դասակար մեր կողքը։ Տանում էի հազնում իրամ։ Մի քանի անգամ տանելուց հետո մեր վարչակազմին ղեկավար Ասկերյանը Սերգեյ Լևոնովիչը կանչելա ասելա, այդ որ գնում ես խմի, տեղյակ չես պահում ու միաշիկում օգնություն ատվել իր տեղակալի հետ միասին, տեղակալը եկել է իստանից վերցրել, եժինգալով հաց էի տխել, պիրաշկի էի տխել, պատկերացրեք լոբո, բրինձով, կարտոշկով, մսով բիրաշկի եմ տխել, ես եւ իմ գերուհի Ալան։ Երկուսով միասին ինքն էլ Արցախյան պատերազմի մասնակից։ Երկուսով միասին գնացել ենք ոստերը բաժանել ենք երեխեք։ Ես չեմ կարող անտարբեր մնամ, միևնույնն է ինձ համար պատկերացրու, որ մեր տնից կամպոտները, թթունները տարել են տղաներից մեկը խմել ասում, վայ, ես ինչ լավ է իմ մամայի կապած բան կամ հիշեցի։ Ներկայիս սերունդը ավելի զարգացած է։ Այն վաղտը մենք բան չգիտեինք, հետրվում էինք։ Իսկ հիմիկվա սերունդը ավելի զարգացած ավելի պատրաստ է, ավելի հայրենասեր։ Մեր ժամանակ էլ հայրենասիրություն կա, է գիտեինք, որ հողը պաշտպանում ենք, բայց այդ գաղափարի չէինք։ Հիմա ավելի զարգացած թիվը։ Այն մասը ոչ հեռախոսքա, իրանք ավելի գիտակցված են ու ավելի հերոսացած են։ Առաջ ասում էինք, որ մենք չլինենք ոնց են անելու, հիմա ես արդեն գիտեմ, որ մենք չլինենք իրանք շատ լավ է պաշտպանելու են։ Ամուսինս պատերազմի ժամանակ իր հիվանդությամբ մահացել է։ Շատ վիրավ դասավորներ եմ հանել 17 տարեկան մի տղայի հանելուց որ տարել եմ հոսպիտալ ասում եմ Սվետա Քեզ գիտեմ, բայց չեմ տեսնում։ Գիտեմ, որ դու ես չեմ տեսնում, 17 տարեկան եմ, չեմ ուզում մեռնել։ Պատկերացրու, ոնց կլնես դու։ Մի կողմից հացուկներս աշխարհում, մի կողմից համակարգը եմ միացնում։ Գիտեմ, որ մեռնում է, բայց ինչ արած։ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ եմ մնացել։ Միևնույն ժամանակ եւ պատերազմի ժամանակ արյուն էի տալի հիվանդներին։ Ես իմ հողին, իմ ջրին, իմ ամեն ինչին պաշտպանում։ Ես անգամ Ռուսաստան եմ գնացել, չեմ կարող այնտեղ մնալ։ Որ գալիս եմ տունը հմբայմ էլ հող եմ մատաղ։ Ես ոչ միտեղ չեմ կարող ապրել։ Ատենց էլ իմ երեխեքը Թորուս ավարտել է Լենինգրադի ակադեմիան վայենի, որպես արտիլերիստ։ Ոսկե մեդալով ավարտել, ասել եմ, ստեղ մնա, թողել եկելա։ Հիմա չեմ կարա ես ընդեղ մնա։ Ոչ մի դեպքում։ Մեր տանը դրվածքը տենց է։